kuhan pa na kayo sa ako gadget. Salamat sa akong pastor sa introduction. Asa pastor? Nawala na ka. Thank you, pastor, for the introduction. Bago ko mag-start sa message, nasa ko itutuloy sa inyo ko na pinakamaayong buntag? Ha? Sige naman. Pinakamaayong buntag. Pinakamaayong buntag. Ha? Pansinin niyo ako. Bati sa inyo. Pansinin niyo, wala. Tuwag po mo, minsan ako bumisita din eh. <laughs> Ako bati sa inyo, pinakamaayo, di ba? Dili lang maayo. Kabalo ng aman. Ang saman ka ron. Balo. Sabat, di ba? Bukod sa manta, hindi mo siguro nakabalo kung sa to eh. Ha? Roman Catholic? Seventh Day Adventist, di ba? O, pag Sabbath Day, unsa man nato na, that is our special day. So, atong utrohon, kay pag Sunday to Friday, maayong buntag, maayong bunto. Siyempre, normal day lang sa ato eh, muna maayo lang. E pag Sabado, special day na nato na, kaya mo na itong favorite as Adventist eh. Wala akong matulungo na, maayong buntag. Ah, klaro na. O, happy Sabat po. Katong mga nasa gawas, murag dili mo sila happy, nakasimangot. Makatubog ba mo sa ako diha? No? Hello? Ah, okay. Okay, so aso man to. Hello, sir. Hindi ka makitan. Okay, so, alam ko i-correct ang pastor gamay. Wala akong hindakot sa summer actually. Nagdakot-dakot na Manila. Pero na-maintain lang na ako ang akong pagka-Cebuano, akong pagkawaray. waray eh, kung sa balay, Cebuano man yung magsinurihan ay, dili man yung Tagalog. In short, kabaw gihapon dito mag Bisaya, maaram gihap, maaram gihap waray Marunong din magtagalog. O, ah, uh, Okay na ba? Wala, paghapon. Pero anyway, ang akong message this morning, di ba giingon ganina ni Pastor, ako ang fighter sa religious freedom. Di man dito makipagsuntukan dito, Pastor, makipagdebate lang. Muna akong trabaho sa Congress ay maki akong bantayan kung naay mga bill na gifile na maipit ang atong right to religious freedom. That is the primary, that is my primary objective as the representative of Aangat Tayo Party List. So ang akong topic karon Sabbath keeping in relation with religious freedom. Kay kung mawala na niya itong right to religious freedom, mawala naman ang atuang right to ang atuang right na sa Seventh-day Adventist, in short, dili na tama ka practice of faith and practices as a Seventh-day Adventist member. Ani, pwede pa hirap mo remove. Okay, so kaya ba ba mo sa religious freedom? Ha? Isa? Ako na lang po ba? para madali. So, ang religious freedom, ato na yung karapatan sa Constitution ng Philippines. So, nakabutang sa atong Constitution, we have the freedom to believe. In short, kung gusto nato mutuo o muapil sa Adventist Church, we have the right to join the Adventist Church. Hope Tapos, ang next part ng karapatan na na, we have the right to exercise our faith In other words, kung kita Adventist, we have the right to exercise our practices. One of which, ang most important, is our Sabbath-keeping principle. So kung kita Sabadista, pwede dyan na ako ipaglaban sa mga tao na dilita mo skwela or dilita mo trabaho basta Sabado. That is absolutely guaranteed under the Constitution. That is the summary of our right to religious freedom under the 1987 Philippine Constitution. So importante din siya, dili? Amen. Importante, di ba? Doom, nadugay ako remote. Ako nga mano-mano. Wala din remote. Nagiging sa Manila. Okay, so, para mas masaktan dyan na ito, mag-discuss ako, tulo lang kakaso, dali lang kayo eh. So, kaning kaso na ni Herona versus Secretary of Education, 1959 na Naitabo. Kaning kaso na ni, ang involved din ni, mga members sa Jehovah's Witnesses Church. Kaya ang pagtuo sa Jehovah's Witnesses, hindi sila pwede mo appeal ng flag ceremony. Di, pwede sila mo appeal, pero hindi sila pwede ka ng muana. Kung dili po sila pwede mo ana sa panatag makabayan. Because according sa ilang pagturo sa ilang doktrina, ay idol worshiping kuno na. So ang kung saan gihimo sa mga saksi ni Jehovah, wala jud sila nag-anak o nag-anak sa flag ceremony. E eh, na may balaod sa una, kanang RA 1265, na dapat mandatory, pwede sila pugson o saludo. So wala din sila nagpa, nagpapwersa. Ang gihin mo sa eskwelahan karon, gitanggal sila sa ano eskwelahan, i-expel sila, mag-kick out. Unsang gihin mo sa Jehovah, nagtuo sila na they have the right to religious freedom to not salute the flag. So nakipaglaban sila sa Supreme Court. Kaning kaso na ni 1959, ang decision sa Supreme Court, maunang decision sa Supreme Court. The flag is not an image but a symbol of the Republic of the Philippines. In other words, ang flag ko nun, ang flag, dili ko nun ang imahe sa usa ka Ginoo. Pwede ko nun pwersa ko ng tao mo surrender ana kay dili man ko nun ang Ginoo. That's just a symbol of patriotism. According to the Supreme Court. Agree ba mana? Agree mo? Okay, so in short, napili ang Jehovah's Witnesses 1959 case, ubos na sila sa lubog. Okay, fast forward, 34 years later. Karoon 1993, Ebrelina versus Division Superintendent of Schools of Cebu, sa Cebu na. Parehas gapon ang storya ani mga members gapon sila sa Jehovah's Witnesses Church. Maski na din na sila atong 1959, nagtuo gihapon sila na they have the right to religious freedom. So maski pildi na sila sa una, Dili jud kahapon sila mo sa saludo. Lain na din na grupo ha. Hello, okay ka lang dong? Mas kinapil din na sila katong 1959. Dili jud gihapon mo saludo ang Jehovah's Witnesses kay nagtuo sila na they have the right to religious freedom jud. So nakipag-away na po sila sa Supreme Court, mas kinapil din na sila atong una. Karon, unsa na kang decision sa Supreme Court? Unsa naman? Uy, tawag. Ha? Tawag na ha? Ato sa tanawon? Basta napildi gihapon eh. Oh, ingon na sa Supreme Court karon, the expulsion of petitioners from school violates their right to religious freedom. Kaya ang, ang religious freedom, pwede lang na ma-violate sa government kung makakosta of danger or maka makaafekta sa public safety. In other words, kung kita makipaglaban sa atong paninindigan, makasakit o kapwa na tao, or makaapekto sa public, pwede na taan na i-regulate sa government o atong i-relate sa Jehovah's Witnesses. Di ba sila, muapil silang flag ceremony, dili lang sila mo anak, dili sila mo anak. Kung nakaana lang dahil sila, baka sakit ba na silang tao? Dili, di ba? O baka apekto ba na sa public safety kung nakaana lang sila, walay ana? Dili po, di ba? So in short, dili daw sila pwede pugson kung sa pagtanaw nila, ginoo ng flag In other words, the Jehovah's Witnesses now, they are exempted from participate from saluting the flag. Nakuha ninyo? Uh, first case na, first two cases, Jehovah's Witnesses. Okay? Kanina po karon, kani Iglesia ni Cristo members na po ni Gonzales versus Central Azucarera de Tarlac Labor Union. Mga members ni sa Iglesia ni Cristo Church. According sa doctrine sa Iglesia ni Cristo, dili sila pwede mo appeal og mga labor union. Kanang labor union mo nang makasamahan sa mga empleyado Di ba? Example, SM. Kanang SM, dili man utang usa-usang employee mo, kasturya na kang Henry C. Nanay organization na makipag-areglo sa manager para ipagstoryahan nila ang mga working conditions sa mga employee. Muna ang labor union. According to the belief of the Iglesia ni Cristo Church, bawal sila mo appeal og labor union. Ang gihimo din sa Iglesia ni Cristo, Nagkapil-apil lang sa sila muna para madawat sila sa trabaho pa. They joined the labor union para ma-hire. Pagka-hire nila sa trabaho karon, nahibawan nila na exempted ay sila na malawod exempting them. So ang gihimo sa iglesia o kalit, pagkaibaw nila, inhawa dahil sila sa labor union, kay man po silang pagturo. Ang gihimo din ni silang amo, gipugos sila na kailangan ninyo mo apil. Kung dili mo mo apil sa union, takgalon mo na mo sa trabaho. Kaya nagtuo man sila na they have the right to not join because it is their belief. So, they have the right to religious freedom not to join. So, makita po din, eh, dili mo apil ang, igle- ang mga members sa iglesia, gitanggal sila sa ilang amo. Kung sa mga pagbihin mo sa iglesia, syempre, nanindigan po sila kay nagtuo sila tama ang ilang ipaglaban, eh, ang ilang pagtuo. So, inabot na po sila sa Supreme Court. Ang giingon din sa Supreme Court sa ila, Members of the Iglesia ni Cristo, religious sect that prohibits its members from joining a labor organization. In other words, ang ah, muli ng story nga, sorry, muling decision, their dismissal from work was considered illegal. Eh, nakipaglaban lang sila silang pagtuo eh. So pagtanggal sa ilaha, mali daw to. Ang gihimo din sa korte, i-reinstate sila o gitagaan o back wages. Ang reinstatement kung unsa imong pwesto pagtanggal sa imo, bubalik ka dito pagdaog nimo sa imong kaso. So kung manager ka pagtanggal, tapos nakadaog ka sa kaso, balik ka og manager. Ang back wages naman, tanang sweldo na nakuha dapat nimo from the time gitanggal ka up to the time na makadaog sa kaso, ihatag sa imo. So kung imong sweldo 20,000 kada bulan, tapos 10 years ang kaso, ilang na? 1 million? 2.4 pag 10 years, Pastor. In other words, makakuha kang libreng sweldo na wala ka nagtrabaho. Ang gihimo lang nila din he, eh, nakipaglaban sa ilang right to religious freedom. Kay bawal mo kuno sa ilang mukapil. Nakuha niya na. Kung sa mga gihimo sa duha kalain na simbahan, nakakuha sila benefits sa ilahang members. What did they do? They simply fought for their right to religious freedom. Di ba ang, ang Jehovah, exempted na sila karon. Ang iglesia din eh, nakakuha libreng sweldo. Okay ba? Mali. Okay? So makipaglaban ta sa atong religious freedom, dili? Ha? Makipaglaban ta? Luya man, luya man, sir? Ha? Sa tubag pa lang, luya na pastor eh. Kaya ba luba mo? Up to this day, ang Seventh-day Adventist Church, wala pa tayong kaso na nag-test dun sa atong religious freedom. Ha? Kabalo ba wala? Mga nating ako ko sa pag tubag dili dyan siguro ganahan makipaglaban maski tama man ang tatong ipaglaban. Nakuha ba ninyo? Kita, syempre mag-evangelize ta, di ba? Mag-sermon ta. We are the remnant church. Mukha na ta, dili. O, anak na, di ba? Naman after we join, dili man nato ma-maintain ang ato ang principles sa Seventh-day Adventist. That is the question here now. Di ba? Kaya up to this day, 2016 na lang, kabalo mo si Papa, nag naging abogado, 1974. Pag, kab, abogadong pag-abogado niya 1974, nagsige na siya buwan naman na siya kup, makuptan kaso ani. Kaya makuptan ang kaso libre. Karon 2016, wala paghapon yun, So sa mga nahimo sa Adventist, nakipaglaban ta sa atong pagtuo, wala. Nakipaglaban? Pero nagamay mo ba na wala? Ang wala ka kong ingon tanan. Diba? Ang atong problem lang minsan, dili na ito ka-maintain ang ato ang strength within our institution. That is the problem here. Muna kami, seryoso jud me when we talk about this, para makahibalo mo na naadyo tayo karapatan na tama man atong ipaglaban, dili man mali. Nakuha ninyo? So akong mag-review lang tagkamay, why, why Sabbath keeping really is important to us. Okay? So syempre, the first reason, naman importante jud ba ang Sabbath keeping sa tuwa? Unang-una, syempre, Ten Commandments, remember the Sabbath day to keep it holy. Basic na, di ba, sa tuwa? Kung kahibalo ba mo sa history sa atong church, dapat ang pangalan din sa atong institution, kanina dunggan ako ni kang Pastor Rilioma, katong hinadto Palawan mga 3 weeks ago nang dapat daw ang pangalan sa atong simbahan Church of God unang gipagdebatihan sa una nila nila White ug nila Miller pero ang giingon ni Ellen White gusto dapat ang atong himuon sa atong church kanang pangalan pa lang makita na dayon sa public what we believe for, what we believe in So kung Church of God atong pangalan, mahibaw, mahibaw ka na ba ang doctrines nato as an Adventist? Dili, di ba? Muna gi-suggest ni Ellen White, himuuna tong Seventh-day Adventist para pangalan pa lang makita na dayon na ato ang one of the principles of our church. Muna nahimutan at Seventh-day Adventist. Muna importante jud sa ato ang Sabbath keeping kaysa pangalan pa lang gud ibutang na sa ato ang pangalan sa atong simbahan. That is another reason. Aside from this, Exodus 20, remember the Sabbath day to keep it holy. What is another reason why it is really important? Exodus 31.13, It is a sign between us and God. Kaya di ba sa TUA, sa atong church, di ba sa Roman Catholic na sila yung Pope, na ilang tangawon dyan, when they see Pope, parang they see the Father Kuno of their God, according sa Roman Catholic beliefs. Di ba? Sa Iglesia ni Cristo, naapon sila sila manalo. Kanang sa Kingdom of Jesus Christ, na sila si Pastor Kibuloy. Pag kita sa Seventh-day Adventist Church, nabatay public figure na pagtanaw na ito, ginoo atong tanaw? Wala, di ba? We only talk to God directly. He is our God lang. So that is why Sabbath, the Sabbath day is important because that is the sign between us and our God. In other words, if we Seventh-day Adventist, gusto nato ma-feel ang presence sa Ginoo karon, dili ta magampo sa Pope, dili ta magampo sa mga pastor, pastor kibuloy ana we, we, go, we go to church in the Sabbath day to feel the presence of God. In other words, gihatag sa ato ang Sabbath day up to this day para ma-feel jud nato ang presence sa Ginoo hanggang karon. Kay dili naman nato siya makit-an, di ba? But if we want to feel His presence, we worship on His Sabbath day. That is the importance of the Sabbath day sa ato ah, as Seventh-day Adventist. Kay palo ba mo, Okay? Review lang din eh, kay Balaw, kay Bawa ng Wana eh. Para ma-strengthen ba, mabuhayan ta na makipaglaban dyan sa atong pagtuo. So karon ka mo, kamo mga nanimba din eh, ingon ni ma'am kanina, makipaglaban dyan. I'm sure you, kanang na din eh, makipaglaban dyan sa atong pagtuo. Kay nanimba pagod mo eh. Pero does that mean nakita lang mismo makipaglaban personally? Dili, di ba? O nakabutang din eh. Be a Daniel does it mean kita lang makipagawan? No, kung natin makita na igsuon nato na medyo luya ang pagtuo, kung sa atong himuon, atong chismison lang, kay mo na itong himuon usually sa simbahan, ay si Ana, backslider na, di na na simba eh. Magsige na nagkaon ng baboy, ana-ana. Ato lang libakon. Siyempre, dili, di ba? Oh. Be a Daniel gani eh. Oh. So, unsa atong himuon? Kamo, real, yung, yung, ingon nyo ganina, makipaglaban ng Jud mo, di ba? Kay pala na ba mo sa inyong himuon? Ha? Oo. Katong Exodus 20, ana-ana, ingon nyo, oh, pag ayaw na mo, ayaw na magsimba na mo, brother, anaon ninyo, kay Sabbath, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang uban bayana, pilosopo mo tubag, ingnon na ka, dili man ikaw mahambog sa, mahambong sa eskwelahan, kay na ako'y exam sa Sabado, ako uban po ng trabaho. Dili man ikaw magutom, kinamang kay trabaho. Ako lang walay trabaho kung di ko mo trabaho sa Sabado eh. Tama ba, dili? Unang irason nila pirme, di ba? Unsa man inyang itubag. Musige lang tag remember the Sabbath day. Musige lang tagana. O syempre, dili, mobile nita na pa ila in verse. Tagaan ta mong tips para maka-evangelize ni tagtarong ba. O kani, Jeremiah 29.11. Kani ako dyan yung favorite verse eh. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kung ingnon sa inyo ha, mahagbong ko eh. Mo, madelay ko one year kung di ko mag-exam og Sabado. Ingna lang, brother, sister. Itong dumala ang Jeremiah 29.11. Ibig sabihin, anak, kung mahagbong ka karon, mo lang ba ng plano sa ginoo sa imo, ha? Naihagbong lang jud kaniya? niya In other words, ayaw nagpuksa ang gusto ni mo personally. You ask for guidance and pray to the Lord and let Him guide you and lead you. Huwata lang ninyo ba kung sa mga blessing na ihatag niya sa inyo ha? Nakuha ninyo? So kani, I will share a personal story with this. Ako sa law school, nag-graduate ko 5 years, 1 semester. Dapat 4 years lang na, di ba? Mao na delay ko sa akong law school kay na ako'y subject Friday gabi ug eh, Sabado. Dili jud ko dili na ako matake so dili ko maka full load. Nay one time na ako'y professor among klase Tuesday. Pagka Tuesday class na mo, i-announce na yun niya, okay, our midterms exam will be this Saturday. Ana, pagkatapos ana, pagka-announce niya, kung saan akong gihimo. Ha? Siyempre ako din siya ikasturya. Yun ako, sir, I cannot take the exam on Saturday. Kasi yan din yung tubag sa why? Why can you not take it? Ako lang yun, sir, I am a seven-day Adventist. And according to our belief, Saturday is our Sabbath day. So I cannot attend classes or take an exam. Kabalo mo sa ingon sa ako? Well, there is only one of you. How about the rest of your class? In other words, nag-inarte-inarte lang ko eh. na ko eh. Usa lang ko na ko Adventist. Akong giingon sa'ya, Sir, sayang naman po yung sinacrifice ko na one year na, na hindi ako nakagraduate in four years because I practiced my faith. Sayang naman po yun. Tapos tubag niya sa ako, pabangon sa otro. Well, there is always a first time for everything. Ingon niya na. Kita mo na. Abogado ang tikuwang eh. Gahing ulo. Kung sa man akong gihimo, nag-exam na lang ko. Siyempre, wala. Mga gaya akong istorya karon eh. Ang akong gihimo, hingad ko ko sa among din. Eh, ang dean mo na lang pinaka-boss sa eskwelahan, di ba? Ako ngayon din, hindi po ako maka-exam this Saturday sa class ni attorney ganyan. Kabalo mo kung sila ngayon sa akong din. Tingnan niya, ah, huwag mo na, papabayaan mo na yung si attorney ganyan yun. Basta pumunta ka dito ng Saturday 6pm, okay na yon ako na bahala. Kita ko na? Kaya pala mo nga maningon ana akong deal sa kuha. Kay so good first year pa lang, magsige na ko pa nga yung exemption. Eh dapat pag first year, black section din. Di ba? Ako siyang pinilingan first year pa lang ko, Sir, I gonna take full load kasi Saturday po, Friday night na po yan. So okay lang sa akin mag-underload. Una din pa ko sagot, ah, kailangan first year, black section kayo. Ako explain, Sir, kasi Seventh-day Adventist po ako, anak. Hanggang eventually, first year, ah, okay, medyo di pa siya kasabot ba? Ah, okay, sige. Pag second year, Tawago na gani akong name na, ang pangalan. Sir, si Abayon na for enrollment. Muingon lang ng deal. Ah, si Abayon, okay na yan. Pabayaan mo na yan. Kay kay Balo naman siya sa akong request. Muna, pag-abot na ako sa akong senior year, katong sa exam na ako sa professor, kung tubag lang sa akong ako na bahala. Kaya nakakita man siya sa akong consistency from first year, second year, third year, fourth year, and fifth year. What did I simply do? Nagsige ba akong sermon sa, sa aming eskwelahan? Ako, 70 Adventist, nagsige ba akong kanaanak? Wala. I simply explained what we believe in. Diba? I showed them that my sincerity as a Seventh-day Adventist member. Ako na pong, pakipag, ako na pong paglaban ng ato ang right to religious freedom. Wala nang bigay mo Wala akong sermon In other words, kung gusto ninyo maka-evangelize, if you want to be a Daniel, you do not always have to sermon kay dili man ta pastor tanan. Pero one way or another, you will really find a way to be God's witness Kuhain niya. Luya man? ha? Kababaw sa pang-blessing to itong exam na to? Ang akong exam, 6 o'clock na i 6 to 8 o'clock. 2 hours lang. Dapat dyan katong exam na to, 2 o'clock to 6 o'clock, 4 hours. Gitagaan kong special, 6 o'clock. Ang closing sa office, 7 o'clock. Ang ako ang proctor, duha na lang yun nasa eskwelahan. Si Pong Sir, tapos ka na ba? Si Ana, nauwaw ko, kay siya na lang, ako na lang yung gibantayan, akong gidali, akong exam, maski taas pa unta kaya mong oras ba, ako na lang gidali, akong gitapos ng 8 o'clock. Pagpangutan na niya ng 7.30, na sir, 8 o'clock tapos na po ito. O tapos ko 8, 2 hours na ako gitake, kabalo mo sa result. Hagbong ko. <laughs> Di joke lang, nag second highest ko sa exam ato. Diba? Kung saan akong mo? ipag away lang, hindi nakipag-away lang, explain lang dahil ko sa atong pagtuo. Siyempre, nag-review po ko. Oh. Aside from that, that simple act, at tagaan po kong chance to evangelize, ay kapala mo na, naman. Kasi eh, siyempre, ako mga classmate, na-curious, si Abayon, hindi nag-exam nung umaga. Sige na anak, pero mag-highest, no? Sige sila anak, hindi ba laging absent yun? Bakit nag-highest yun? Tapos ako sa classmate, nakailan na sa ako, ang ah, Adventist kasi yun si Neil, kaya hindi yun pumapasok ng Sabado. Ah, ganun ba? In other words, na, nagka-idea yun sila about my faith. By simply what? Bawala na. Inato lang kasimple. Wa may, wa mo ko na sermon Ana-ana. Ano ko ana-ana eh. Okay ba na? Mali. Diba? Another story sa akong law school days. Ang akong mga naging barkada dito, una, Sige, Pastor Kota, bakit ba hindi ka pumapasok ng Friday? Ana-ana, ako lang i-explain. Tapos sige sila invite, oh, Christmas party tayo, Friday night. Ako lang yun, ay, hindi ako maka-attend kasi Friday night. Until eventually, katong naging third year na may fourth year, every time na may Christmas party sa school, ingon lang nila, oh, Christmas party tayo ha, ah, ang Sabado. Nadahin ko ng amigo mo, ingon na, oh, basta 6 o'clock ha, sa gabi para makasama si Neil. Makita ninyo? Nasabi na lang nila na sila nag-adjust na sa kuha ba? Wala mo ko nagsikip kinarteato. I just showed again consistency of in what we believe in. Okay ba? The, reason why I am sharing my personal stories, para mapakita na ako sa inyo na kaya dyan nato ito manindigan, maski sa dili na sa ato ang simbahan lang. Kaya ako, I admit, it's, all, it's really hard to be different kasi we are always in the minority eh. Di ba, ang Roman Catholics alone, I believe there are like 40, 60 million. Kita na alam ta sa 1 million. So every time we go adventure to the world, lagi lang tayo mag-usap or nanatay ka uban, duha. Kamay lang dyan ta ba? Pero that's, that does not mean na mutuuto ko na ta sa ilahang mag-ipagtundot. Sabot ka? Ha? And another story kay Karon, dili man ito mga planado, nahimo man ako congressman, mas di wala dyan sa plano na ako pagkabata eh. And the reason why this verse is very personal to me Wait lang, wait lang. Kaya ba sila makahilak tayo? Pili mo na yung telenovela. Okay? So ako, gipanganak ko, 1988. 1988, muna ang same year na nakadaog si Papa as governor for his first term. So pag, pag pagkapanganak na ako, nabuhay na jud ko sa world of a public servant, politician ba? Growing up, ang uban mga good, ambition jud nila, musunod silang papa. Di ba? Ako gusto na maging congressman, governor po. Ako dili ako gusto maging governor or what sa una. Kay, ang, di ba pag politician ka, musikag lamano? Kapuyan ko halos doon, kaoras si Papa, nice to meet you, good morning. Tutuyok sa barangay, ana. Nakita na ako na bata pa kay ko, na, wala ko na yung uso maging governor, sige lang mataglamano. So in short, dili ko ganahan ba? Ako growing up, mahiyain ko eh, tahimik lang ko. Dili ko ganahan, daghan jud kayong tao. So muna na, dili ko ganahan na ng governor. Tapos pagabot na ako sa nursing, dito ko nagka-idea what public service is about. Kaya nag-community service mi sa nursing. Wait lang, boss, na outro. So nag-community service mi, di ba? Hina, hinaog ni sa bridge sa Buendia. Nagulat ko na mga tao pa dito. Dili na mo i-expect ba? Okay. So si nanay, high blood dito si nanay, ang lola na na-assign sa ako. Ako siya pilingan, Nay, ang taas ng BP niya, Nay, hindi ba kayo natatakot? Mutubag lang siya, ah, okay na ako, sir. Kasi kinunan mo na ako ng BP eh. kayo siya by that simple act alone of visiting her, talking to her. Dito na ako na-appreciate na public service is more than so dito na ako na-appreciate na simple things parang <laughs> okay na, okay na. So dito nag-start na, ang simpleng act lang ba? Nagiganahan na din kayo mga tao, nagpakita lang ka, ah, na. Tapos, wala mo ko'y mo special, ako nang gihimo ako kaya himuon for them. Isura po na eh. So dito na nag-start na ako, ha? Ah. nagka-spark ba about public service. Okay? So, nasa mo to, ako siya gitabangan. Grabe dyan siya, musmayo maski yung BP ko ato, 200 over 140. Pero basta makastorya na ako siya, okay na daw. So dito nag-start ko ang brag, ah, ano ngayon madali yung ka sa kapwa, nadili lang ka, magsarili lang ba? Okay? Tapos ang main reason dapat na ako ato mga nursing ko, kasi <clears throat> Gusto lang nako mawala sa public service world. Kaya eh, daghan kayo, tao pirme. Gusto na simple life sa Amerika lang. Wala akong purpose yun sa nursing. Okay? Okay pa <laughs> pasensya na. Okay. So ang akong purpose dapat sa nursing para makahawa sa limelight. Instead, din today nagsugod ang ako ang drive to serve fellow men. Okay? Tapos pagkatapos akong nursing, akong ingnan dahil si Papa, ano pa, Kung ito na kong states. Nasuko. Nasuko ang piguang. Ingnan niya, magunsa mga dito. Wala mo kayo himuon dito na isang, eh, ako mangong ate na sa States, isang upayo lang ko dito, ma'am ate princess, uban-uban lang gud ko. So, uban-uban, magsayang-sayang mag-oras dito. Tapos na, nag-away jud may, si mama, is mama, pero mga supportive lang. May mga siya, ako pangga, tagaan ka kalawan, sa ka baraka. Wala si mama. Pero ako kung plano jud ato, oh. mungad to nag-states. Tapos akong kuya, kasturya ko niya. So, ayun na lang ng law school nil. Anaana lang siya ba? Isugo dito sa akong papa, ako manoy. Ginasuwali lang ng law school good para dili ma-high blood si papa. Kung di ka ganahan, di lakaw after after one year, lakaw na ko di ka ganahan. Di akong gihimo, gisuwayan akong law school. Ako sa ginagani, akong suwayan. Akong isuwayan ang law school. Pag, pagka topic na mo constitutional law, nagstoryahan na yung Bill of Rights. Bill of Rights under ng religious freedom sa Bill of Rights. Natingala ko, daghan kayo rights sa itang mga tao. Dito ko nagka-idea ba, nakadaghan di human rights na to. Tapos ako isip na ako, ako, nagdako na ako akong papa, governor. In short, privilege na ko ba? Na ako'y pagkakapirmin, na ako'y matapaskoy na ako nilang tarong. Dito na ako na-realize na, kadaghan na itong balaod, kadaghan itong karapatan, ako gani na medyo may kaya ng pamilya, dili ko kahibalo sa pwede ko maabuso. So dito ko agad nagka-drive na how much more pa ang mga lahing tao, mga simpleng tao na wala dili edukado, wala na ibawahan, dali kayo sila abusuhon sa lain. Nakuha ninyo? Diba? Kaya ako na gani, edukado, dili ko aware. How much more ang iba na walay ipagsabalahan? So dito, nabuhi, nagka-drive ko again, na i-continue na ako akong law school kung sa Judbani. So eventually, nakibawa na akong mga balakod, mga rights nato, Una, ganahan kayo mag magsigig lecture ani because I want to share what God has given me. The knowledge pa. Okay? Tapos after sa law school, giingnan ako ni Papa o pag-apil-apil na sa aangat tayo nil. Pag-apil-apil na doon, uban dito sa imong mama. Tapos dito na ako nag-start magsigig lecture. Kami religious freedom. Dilit pa kayo ko ato divine service mag-lecture. Dalit lang, 15 minutes, ana. Tapos, sige na, lecture ka na. Tapos mag, ma, malungkot ko ba? Kaysa sa mga simbahan, daghan kong simbahan ginatuan, magulat sila na natin tayo right anang religious freedom, sir. Kanang dili na pwede mo simba dyan Sabado. Ay, dili na pwede mo skwela o Sabado dyan. Pwede din nato ay paglaban dyan. Nagulat sila ba? Kaya abi nila, wala tayong karapatan, pwede lang tayo buli-buli sa atong extra, sa atong amo. Muna ako, seryoso dyan ko, ani, kaning religious freedom ni kay Kay mo karon, ako lang Adventist na congressman dito. Sa tinuod lang, ma-pressure ba yan ko ha? Ah? <laughs> Dili ba yan dali? So, mo na to, nag-start ng lecture, nagsiging hinay-hinay, until eventually, na-appreciate na, na ako na maybe this is God's plan for me. Diba? For He knows the plan for me, eh, to prosper me and not for me. So dito na ako na-realize, sige kong likay-likay, imurag din tumanjun mo sige balik sa public service eh. So until eventually, I accepted my fate na lang. I said, if this is your plan, sige. Akong suwayan. <clears throat> so akong suwayan, murag enjoy man ko din. Karon nakabisita ko sa inyo karon tumadaan eh. But I was able to share. And ang angayan pa jud din sa party list kay kung sa tinuod lang, pwede man pud kumudagan lang sa province. Kung sa province lang gamay na kayong area ba. Tapos dili na ako magkapoy-kapoy sa whole Philippines or what. Pero kung na-involve ko sa angat tayo, dalawagat na daw. Murag mas angayan man ang party list kay involve ang church eh. In other words, aside from serving the government, I can also help the Adventist institution. Unlike pag district, limited lang ang scope dito lang sa probinsya Kirkland. So muna to akong gidahan-dahan until I embrace it. Ug karon naningkamot jud ko na ato ni mapaglaban ang Religious Freedom in Congress. Okay? So ang ako lang point din eh, ayaw ninyo puksa lang kung unsang gusto dyan ninyo personally. Diba? Just let God guide you and lead you and eventually, makita na lang nimo ang blessings na dili nimo planado ka. Kaya mo bang tao, sige ang mission, ganahan maging ana-ana, ana-ana, sige na lang bukson, pero dili nila makuha. Diba? Nakuha ninyo? Mas yung sa akin yung gusto, if it is not God's plan for you, nothing will really happen. So just enjoy the journey let Him guide you and lead you ba? Maulang na akong tape sa inyo. Kaya ako, like I said, I did not plan to be here now. Pero, mama na kita po, muna, nagstorya na hinong po din sa inyo matubangan karon. Okay? So, continue na ta sa lecture. Muna ako ang adventure regarding this Bible verse. So, another verse I would just like to share, Luke 16.10. Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. And whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. So kung sa man itong ibig sabihin, honest sa Sabbath keeping, di ba kung kita, bata, kung kita nasa eskwelahan pa lang, college ta, okay lang sir, di ba? Gusto niya maminaw ko din. Pero, sakti lang. Okay? Di ba pag nata sa college, 15 years old lang ta, 16, 17, bata pa kayo tama. Kung sa klase pa lang, dili na nato kaya manindigan, sa inyo bang tanaw, mas tagaan mo lisod na responsibility sa ginoo? Siyempre, dili, di ba? Because siyempre, He will not give you something na He knows mas mapalayo pa sa yaha. Tama ba na? Mali ka na. Wala kang understanding eh. So if He sees as early as now, medyo weak na itong faith, He will find a way to maintain you with Him. Hindi ka niya mas talisuran pa. So, ay, sa, sa gamay na bagay, paging faithful na tayo mo para mas tagahan mo bigger opportunities. That is my opinion lang. Ha? That is my idea. Okay? So, whoever whoever is faithful in small, small matters will be faithful in large ones. And whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. So atong i-correlate pag nagtrabaho na ta. Parehas po, kung nagtrabaho ta, bata pa kayo ta, eh, 21, 22, atong unang time mangita og trabaho, eh mamatay ang tao pilaman. 70 years old, 80, na iba, 90, almost 100. Dugay pa kayong difference, di ba? There's like 50 years difference from the time that you test ka up to the time that you die. Ako ang gusto lang i-point out din eh, kung sa una pa lang nag-compromise na mo, gusto ba ninyo sa inyong tinutubuok kaut kinabuhi, na murag buhat kaya na may buhat gidala your whole life? Murag pati mo po na, no? Hindi mo ma-relax. So ako advice, as early as possible, if you can be faithful Seventh-day Adventist, let's start as early as you can. Agree? Okay? Next verse. Kani, kana, mula akong papa o mama. Okay, so Proverbs 22.6 Teach children how they should live and they will remember it all their life. So, unsa nga man ako mang share. Kaya uban ni pastor mo duol sa ako ingnon Sir, ang problema manggol, ang ginikanan mo ingon na, ah, eskwela lang Sabado anak, okay lang na, pasayloon maka ka sa Ginoo. Trabaho lang Sabado anak. In short, minsan ang anak dili ganahan, pero bugson sa ginikanan. Ingnon ingnon na, pasayloon ka sa Ginoo ang anak. For me, lahi man pud paminawon kasi we are serving God out of our comfort ang dating eh. Kung sayon lang, kung di wala pa ka naglisod, atong himuon pero kung maglisod na, okay lang nakuha ninyo murag out of our comfort, eh, which is, murag, ako, ako dili ko ganahan na, ambot lang sa inyo, okay mo ana. Pero ako, I don't like that idea. Nangudumo lang kung kailangan, kung naglisod ko ano. So, ang mga parents, they also play a big part here. Kaya di ba, syempre, before naman maabot ang mga bata sa eskwelahan, ginikanan man una mo eh. Di ba? Education starts at home. So ang inyong mga bata, kung nakita ninyo na murag nasakag na, ayaw ninyong pasagdi, ayaw konsintihin ba? kamo dapat mag magkain mismo. Ayaw magbuwat ang pastor na mismo ka. But kay, it's total member involvement. Eh. It, it, it, our relationship with Jesus does not depend on your leaders or on our pastors. It depends on us personally. Okay? Ayaw mo ng mga parents na, ano, ano ay, wala lang anak, okay lang na. One time lang bitaw, anak-anak ba? O kani, mag-share lang po kong story din yan. Kani, mabuo na lang na ang story din yan. Katong kinder ko, nag-eskwela ako sa private school sa Manila. Katong from kinder alone up to grade 6, ako lang ang Adventist sa among klase. Tapos ako lang, dili ko ko mag-sign of the cross pag mag-flag ceremony may. Kung sige, nagpunta ng classmate, ba't di ka nag-sign of the cross? Yung, kasi ako lang ko bago, ah, yun yung sabi ng mama ko eh, kasi Adventist kami. Mukha na ako, ah, wala pa akong kasabot ba sa reason na ah, ko mga anak ako lang pirmi nun, ah, kasi si mama yan yung turo. Wala na ako pirmi dyan. Sabi siya, oh, bakit hindi ka kumakain ng barbecue? Ng, ng pork barbecue pag birthday? Kasi pag birthday, may handa pirmi sa klase. Oh, ba't ayaw mo itong barbecue? Masarap to. Ah, baboy yan eh. Sabi ni mama, bawal daw kumain ng baboy. Sige lang, kumain na ba? Until eventually, nakuha sa ka-classmate, giingon, Harling, bakit kayo Sabado sumisimba? Ako lang pong ingon siya, ay, inyong turo, sabi ni mama eh, Sabado daw kami sumimba. Kaya pala mo sa ingon sa classmate, siya lang nag-ingon, ah, kasi si Pope, si Pope lang naman naglipat noon ng Sunday, Sabado talaga yun. Ako ka no? Ako sige lang kung tubag, I don't know. That's what my mother told me. Walang sige lang, tubag. Siya yun ang classmate. Siguro na-curious na. Sige lang maligmama si Neil. Sa pa dito, nag-research siguro ba? Nakaibaw, nakat, nakat, na, nasabtan nun niya na to ang sabat keeping principle. Nawala ko yung ingon. Sige lang ko, hindi ko alam eh. Nakaibaw nun ng puso na siya lang sige research. Kuha rin niya. Muna importance, ani kay maski ang bata dili pa makasabot, kinahinaya lang good eventually there will come a time in their life na they will understand what you are teaching. Kaya ako karon din eh, maka man ko kay kasabot na pud ko eh. Dili lang si mama na nagtudlo sa ako ani. This is my own personal understanding of our faith as a Seventh-day Adventist Christian. Okay? Oh, and aside from that, kapag school na ako katong elementary, kaya kuman man good thing nun, na ako mga classmate, karon classmate na ako sa AUP katong high school, pag nandito nila sa public world, wala na, makita nila, ma-influensyahan na sa akong sa mga amigo. Dali na impluensyahan ba? ang akong eskwelahan, katong elementary ko, ako mga classmate dito, medyo bigatin po, anak ni Sergio Osmeña, classmate na ako na. Si Isabel Daza, wala barkada na ako na kinder graduation. Tapos pag kumangko ni Sharon Coneta. In other words, ako mga kaklase dito, mga bigatin po. Pero it does not mean because you are um, the minority na ma-influensyahan ka nila. Kung kaya jud ni mo manindigan, kaya ni mo maminaw kasi mong ginikanan, kaya jud ni mo maging faithful sa seventh at Adventist regardless kung asa ka man na feel. Okay? So, religious freedom may family's advocacy. Dili na ako i-share ng mga balakod tanan kay I'm sure nagbalo naman mo mas tigamay siguro, di ba? Or nakasabot man mo na we have religious freedom absolute na pwede dito makipaglaban. So ang summary na lang ani karon, Uh, we have religious freedom, elementary, high school, college, board exams, and in the workplace. So I simply call out to you na let's exercise this right. Kay kay balungan ta mawala ni eh, di ba? According to prophecy, we will lose this right and we will be persecuted. Ang problem, karon ganit na naa pa ni karapatan namin, dili na takibaw kay paglaban. How much more if we are being persecuted? Unsa na kami mo to? So as early as now, mo training na dapat ta ah. Diba? We, we, we prepare ourselves to fight for what we believe in as Seventh-day Adventist. Nagkasabot na din eh. Ha? So, naingon mo, kasi ingon to ni Congressman na